Tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbubulay dito po sa aklat ni Isayas. Sa nakaraang pambungad na mensahe ay tinunghayan po natin ang mayakda ng aklat, ang kanyang pagkatao, yung ministeryong kanyang isinakatuparan, yung propesiyang kanyang ipinahayag, at ang lipunang kanyang ginalawan. Ayon sa mga komentarista ng Biblia, ang politikal na kalagayan ng panahon ni Isayas ay masalimuot sapagkat ito ay puno ng hangaring uh, sakupin ang Huda ng bansang Assyria. Ang Assyria ang siyang maituturing na pinakamalupit na kaaway ng Israel. At sa panahong iyon, ang Diyos ayon sa kanyang habag ay nanawagan sa kanyang bayan na magbalik loob sa pamagitan ng mga mensahe ni Propeta Isayas. At sa aking palagay, ang gamitin ang tulad ni Isayas ay isang kapansin-pansin sa matalinong kilos ng Diyos Si Isaias po kasi ay itinuturing na masigasig ang personalidad. Bagay na bagay ang kanyang personalidad para sa uri ng mensahe na kanyang ipapangaral. Ay binigay sa kanya ng Diyos ang mensahe ng hatol sapagkat siya ay nabuhay sa lipunan na kung saan ang dilim ng kasamaan ay nagsisimula ng tumakip sa kapaligiran. Ngunit kahit na ang panahong yon ay may tuturing na magulo, si Haring Hezekias ay tumugon sa panawagan ng propeta na siya ay tumawag sa Diyos at idinulog ang kaharian ng Huda laban sa masamang balak ng kanyang kaaway na bansa. Ngayon, dapat nating tandaan na ang darating na pagsakop sa Huda ay isang malaking babala na ipinakita ng Diyos sa kanyang bayan, isang kapahayagan ng kanyang katarungan. Subalit ano ang dahilan ng babala at panganib ng pagkabihag? Bakit sa bandang huli naganap ito sa kasaysayan ng Huda? Dahil ba sa hindi sila may pagtanggol ng Panginoon? Nasaan na ang Diyos na humati ng dagat na nag-ingat ng kanyang bayan na tulad ng isang ina sa kanyang mga anak? Kaibigan, ang dahilan at kasagutan po ay ating matatagpuan dito sa unang kabanata ng Isayas. At sa pagkakataong ito ay nais kong pagbulayan po natin ang sinasabi sa unang talata hanggang tatlo. At bilang pagpapasimula po, inaanyayahan ko po kayong basahin po natin ang sinasabi dito po sa unang talata. Ganito po ang sinasabi. Ang pangitain ni Isayas na anak ni Amos na kanyang nakita tungkol sa Huda at Jerusalem sa mga araw ni Nausias, Jotam, Ahas at Hezekias, mga hari ng Huda. Yan po ang sinasabi dito po sa unang talata. Ngayon, napakahalaga po na maging malinaw sa ating isipan na ang pangitain na sinasabi sa talatang ito ay pumapatungkol sa Huda at Jerusalem. Ang pangitain na ito ay walang ibang pinatutungkulan kundi sa lugar lamang na nabanggit. Uh, sinasabi ko ito sapagkat may mga mangaral na gumagawa ng isang pangahas na pagpapaliwanag sa pamagitan ng pag-uukol ng isang bagay na taliwas naman sa naisabihin ng talata. Uh, ah, ito ang dahilan kung bakit napakaraming bula ang turo ang lumalaganap sa ating kapaligiran sapagkat ang dalisay na kapaliwanagan ng salita ng Diyos ay binabaluktot alinsunod sa kanilang mga pag-aakala. Maliwanag po na sinasabi dito sa talata na ang pangitain ay naganap sa mga araw ni Nausias, Jotam, Ahas at Hezekias, mga hari ng Huda. Ang apat na haring ito ay may malaking pagkakaiba sa larangan ng pamumuno at pamumuhay. Si Usyas at ang kanyang anak na si Jotam ay maituturing na mabubuting hari. Bagamat si Usyas ay nagkamali sa unang panahon ng kanyang pamumuno, ang kanya namang pagmamahal sa katwiran ay nagpanumbalik sa kanya upang magpasakop sa Panginoon. Ngunit itong si Ahas na kanyang apo ay namuno ng may kasamaan. Bagay na bagay yung kanyang pangalan talaga sa kanya na Ahas. Subalit uh, ibinalik naman ni Hezekiah ang katarungan nang siya ay maupo sa trono ng Huda. Ito ang mga panahon ng mga paghahari na pinagdaanan ng mga pahayag ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isayas. Ito ang panahon kung saan ang pagbagsak at pagbangon ng kaharian ay nakasalalay sa pagtalima ng bayan sa katotohanan na ipinagkaloob ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang propeta. Ngayon, dito po sa ikalawang talata, matutunghayan natin ng panawagan ng Diyos. Ang sabi po niya ay ganito, Dinggin mo o langit at pakinggan mo o lupa, sapagkat nagsalita ang Panginoon. Ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Makikita po natin rito na ang salita ng Panginoon ay nahahayag sa pamamagitan ng mga kamanghamanghang bagay. Nagpapatotoo ang talatang ito na tinatawagan ng Diyos ang langit at lupa upang maging saksi sa kahatulan na kanyang igagawad laban sa bayan ng Buda. Nagpapatunay rin ito na ang gawa ng Panginoon ay hindi mawawala ng saksi. Ang lahat ng kanyang layunin, kapasyahan at gawain ay laging nasa liwanag ng katotohanan, katotohanang sinasaksihan ng langit at lupa hindi siya gumagawa ng anumang bagay na walang katibayan sapagkat siya ay Diyos ng katwiran, Diyos ng sansinukob, at Diyos ng katibayan. Ang ganitong pananaw sa talata ay matatagpuan rin po natin sa unang kabanata ng Roma sa talatang labing walo na ganito po ang sinasabi. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Napakasarap po yan na talata. Ang lahat ng mga pangyayari sa ating kapaligiran ay hindi po lingid sa mata ng ating makapangyarihang Diyos. Siya ay may mga kasamang saksi na magpapatunay ng ating kasamaan at magpapatingkad ng kanyang katarungan bilang dakilang manlilikha at hukom ng lahat. Maging sa panahon ng bansang Israel sa lugar ng Ehipto, ang Panginoon ay tumawag ng mga saksi upang pagmasdan ang kanyang gagawin na pagliligtas bilang katuparan sa pangakong kanyang binitawan kina Abraham, Isaac at Hakub. Ang sabi ng Diyos sa unang talata ng ikatatlumput dalawang kabanata ng Deuteronomio, Makinig kayo, mga langit, at ako'y magsasalita, at pakinggan ng mga lupa ang salita ng aking bibig ang aking aral ay papatak na parang ulan. Ang aking salita ay bababa na parang hamog, gaya ng ambon sa malambot na damo at gaya ng mahinang ambon sa pananim. Ganyan po ang mapagpalang pangungusap ni Yahweh sa kanyang bayan. Ngunit kay lungkot isipin na nang malasap na ng Israel ang pagliligtas ng Diyos ang bayan pong ito sa paglipas ng limang daang taon ay nakalimot sa naisin ni Yahweh. Paglimot na nagdulot ng paglabag sa kanyang salita. Ang sabi ng Panginoon, ako'y nag-alaga at nagpalaki ng mga anak, ngunit sila'y naghimagsik laban sa akin. Isang napakasakit na katotohanan. Kung tayo po'y mananalamin sa talata, alam ko at alam mo na ang ganitong pangyayari sa Israel ay nagaganap rin sa ating mga buhay Dumarating ang sandali na matapos tayong dalhin ng Diyos sa lugar ng pagpapala, ay nakakalimutan na natin ang kanyang kalooban. Mas higit na nating napapansin ang mga pagpapala na dulot ng kanyang kabutihan kaysa sa pakikipag-ugnayan, pakikipisan o pakikipagniig sa kanyang matamis na presensya kasama ang banal na kasulatan. Kaibigan, ito ang moral spiritual na pagbagsak na naganap sa buhay ng mga Israelita sa bayan ng Huda. Nakalimutan nila ang salita ng Panginoon at maging ang gunita ng kanyang pagliligtas. Patunay lamang na ang kanilang pagtitiwala sa Diyos ay nakabatay sa pangyayari at hindi nakatanim sa kanilang mga puso. Kaya naman kaalinsabay ng lumilipas na panahon, ang kanilang pananampalataya ay unti-unti ring naglalaho. At ano ang dahilan? Hindi ba't ayon sa talata? Dahil sa sila ay natuon sa pagpapakalayaw kaysa sa kalooban ng Panginoon. Ang pangyayaring ito ay dapat na magbigay halimbawa sa atin na ang pagtitiwala sa Diyos ay mawawala ng kalakasan at kasiglahan kung ito ay hindi papasariwain ng kanyang salita sa bawat araw ng ating buhay. Ito ang dahilan kung bakit ang paalala ay madalas na mabanggit sa mga kautosan ni Moises. Lagi silang pinapaalalahanan ng Diyos. At bakit? sapagkat batid ng Panginoon na ang kanyang kalooban ay madaling kaligtaan kung ang puso ng mga Israelita ay hindi didiligan ng kanyang banal na salita at banal na pagpapaalala. Kaya naman, noong ang bansang Israel hindi na nagpapahalaga sa kalooban ng Diyos, ang Panginoon ay nagpasya na sila ay paalisin sa lugar na kanyang ipinangako. Ito ay dahil sa ang pagsuway at katampalasan ng bayan ay abot na sa langit at laganap na sa lupa. At ito po, maganda pong malaman po natin ito. Ang batas ng Diyos na kanyang ipinagkaloob kay Moises ay nagbibigay ng akmang paglalarawan tungkol sa masamang na idudulot ng pagsuway sa Panginoon binibigyang diin at pansin na ang pagsuway kay Yahweh ay hindi magdudulot ng anumang kabutihan sa buhay ng tao o sa buhay ng isang bayan. Tungkol riyan ay isang magandang halimbawa ang ating makikita sa aklat ng Deuteronomio uh, dito sa Kabanatang 21, talatang 18 hanggang 21. Makikita po natin sa mga talatang ito na ang anak na sumusuway sa kanyang magulang ay karapat-dapat parusahan. Basahin po natin ang sinasabi. Kung ang isang tao ay may anak na matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw makinig sa tinig ng kanyang ama o sa tinig ng kanyang ina, at bagaman kanilang parusahan siya ay ayaw makinig sa kanila hahawakan siya ng kanyang ama at ina at dadalhin sa matatanda sa kanyang bayan, sa pinto pintuang bayan sa lugar ng kanyang tinatahanan. Kanilang sasabihin sa matatanda sa kanyang bayan, Itong aming anak ay matigas ang ulo at mapaghimagsik at ayaw niyang pakinggan ang aming tinig. Siya'y matakaw at maglalasing. Kung gayon, ang lahat ng mga lalaki sa kanyang bayan ay babatuhin siya ng mga bato upang siya ay mamatay Gayon mo aalisin ang kasamaan sa gitna mo. Ito'y maririnig ng buong Israel at sila'y matatakot. Ngayon, ang sarap po talagang pagbulayan ng talatang yan sa kanyang uh, pamilyal, social at political na aspeto. Ito'y napapanahon ngayon. Uh, dito pa lamang sa Dasmariñas, Cavite, marami na akong napapansing mga tampalasang mga anak sa kanilang mga magulang. Oh, isang napakagandang paksa po yan. Ngunit tungkol po sa bansang Israel, ang batas na ito ay larawan ng ugnayan na mayroon ng Israel sa kanyang Diyos. Sapagkat bilang bayan na tinawag, itinuring rin sila ng Panginoon na kanyang mga anak sa pamamagitan ng tipan. Naisip ay watig ng kautusan na ang pagsuway at paghimagsik ay nararapat hatulan. At ganyan nga po ang uri ng kalagayan na mayroon ng bansang Israel sa Diyos. Isang kaugnayan na nakasalig sa katuwiran at katarungan. At dito nga sa pahayag ng Panginoon na kanyang ibinigay kay Isayas, makikita natin na ang kanyang hatol para sa bayang Israel ay dahilan sa paghihimagsik. Ang kanilang mga gawain ay kakikitaan ng lantarang pagsuway laban sa salita ni Yahweh. At tunay na ang hatol ng Diyos sa kanyang bayan ay makatarungang kahatulan sapagkat ang pananahan sa lupang pangako ay nakaugnay rin sa kanilang pagtalima sa Panginoon ang lupang pangako ay dapat na maging tanda o patotoo ng kanilang pagpapakumbaba sapagkat ang pagkasakop rito eh, sa ilalim ng pamumuno ni Josue ay naganap hindi dahil sa kanilang lakas at kaalaman, kundi batay sa kanilang pagsunod kay Yahweh. Subalit, yun nga, sa paglipas ng mga panahon, ang mapalad na kalagayang ito ay napalitan ng kasawian nang sila po ay magsimulang tumalikod sa banal na salita ng Diyos. Bunga nga nito ang Diyos ay nagpasya na sila ay ipasailalim sa bansang Assyria upang sa pamagitan ng kanilang pagkabihag ay muli nilang hanapin ang paglingap ng Panginoon at asamin ang kanyang kalooban. Sa atin pong kalagayan, napakasarap isipin na minalugod ng Diyos na tayo ay masdan niya sa pamagitan ng biyaya at hindi hatol. Oo, darating po yung hatol. Ngunit ngayon ay salamat sa Diyos sapagkat may mensahe ng kaligtasan at biyaya na tumatawag sa bawat isa sa atin na magbalik loob sa Diyos. Kaibigan, alam mo bang ang Panginoong Hesus ang siyang dumanas ng hirap na sana ay para sa iyo at sa akin? Nalalaman mo ba na ang kanyang kamatayan sa krus ay bunga ng iyong paghihimagsik at pagsuway sa Diyos? Maaring maitanong mo, eh sa paanong paraan ako nadamay sa kamatayan ni Kristo? Kaibigan, ang iyong isip, puso at gawain ay nagpapatunay na ikaw ay isang makasalanan. Kailanman ay hindi mo maitatangging ikaw sa iyong sarili ay mapaghimagsik na naghahanap ng iyong kaluguran sa mga bagay na taliwas sa naisin ng Diyos ayon sa nasusulat sa kanyang banal na kasulatan. Lahat tayo ay maihahalin tulad sa alibughang anak na nagpakalayaw sa kanyang sariling kagustuhan at paraan lahat tayo ay karapat dapat na tumanggap ng parusang kamatayan sa kamay ng Diyos sapagkat maliwanag na sinasabi sa ika na kabanata ng liham ni Pablo sa mga taga-Roma talatang 23 na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaibigan, sakaling sabihin mo man ang iyong mga kasalanan ay maliit, ngunit hindi pa rin yan dahilan upang ikaw ay magmalaki sa Panginoon sapagkat ang Diyos sa kanyang likas na katangian ay ganap na banal. Ayon sa banalang sulatan, ang iyong itinuturing na katuwiran o kabaitan ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Yan ay basahan lamang sa kanyang paningin. Kailangan mo ng tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ngayon po ibalikan po natin ang sinasabi sa unang kabanata ng Isayas at basahin naman natin ang sinasabi sa ikatlong talata. Tungkol sa Huda ay sinasabi ni Yahweh, Nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ang asno ang sabsaban ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. Sabi po yan ng Panginoon. At ang talatang ito ay nakatatawag pansin sapagkat ginamit ng Diyos ang baka at asno bilang magandang halimbawa sa moral espiritual na kalagayan ng kanyang suwail na bayan. Ayon sa Panginoon, ang mga hayop na walang mataas na pangunawa ay nakakakilala ng kanilang Panginoon na pinaglilingkuran. At bagamat sila ay mga hayop, sila ay marunong gumalang. Ngunit ang Huda na itinuring ng Diyos na kanyang mga anak na nagtataglay ng pangunawa ay hindi kumilala sa kanya na kanilang Diyos at tagapagligtas. Ang kanilang puso ay binulag ng kahangalan na anupat hindi nila kinikilala ang Panginoon bilang hari ng kanilang buhay at ang ganitong pananaw ay makikita rin po natin sa mga pahayag ni Apostol Pablo tungkol sa mga taong ang buhay ay nilugmok ng kadiliman ng kasalanan. Nais ko pong basahin ang kanyang sinabi dito po sa unang kabanata ng Roma sa talatang 20 at 21. Ganito po ang kanyang tinuran. Mula pa ng likhain ng sandibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagkadyos Bagaman hindi nakikita ay nauunawaan at nakita sa pamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidahilan sapagkat kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos ni pinasalamatan man kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nilang walang katuturan ay nagdilim Oh, napakasarap na talata. Bagamat ang katotohanan ng Diyos ay hayag sa lahat ng bagay na kanyang nilikha, subalit dahil sa kasalanan, ang pagkaunawa ng tao ay naging walang kabuluhan. Uulitin ko po yan. Dahil po sa kasalanan nasa puso at isip ng tao, ang pagkaunawa ng tao maging ang kanyang pamumuhay pananaw ay naging walang kabuluhan. Ayon kay Pablo, ang kanilang mga pag-iisip ay pinagdilim ng kasalanan at pagkalayo sa Panginoon. Alam mo kaibigan, ang kalagayan ng ating bayan ay hindi nalalayo sa karanasan na dinanas ng bansang Israel. Ang ating bansa ay kakikitaan rin ng paghihimagsik laban sa katotohanan ng Diyos. At bagamat sinasabi ng marami na ang bansang Pilipinas ay kilala sa Timog Silangang Asya bilang Kristiyanong bansa, Ngunit hindi natin may pagkakaila na ang kasamaan, korupsyon, katiwalian, krimen, kahalayan, pananamantala, kapalaluan at kasinungalingan ay laganap po sa ating lipunan. Marami ang tumatawag tungkol sa pagkakaisa. Ngunit pagkakabahabahagi pa rin ang nangingibabaw sapagat ang pagkakaisang itinuturing ay may bahid ng ideological o political na agenda na para sa pakinabang ng isang partido o kaya'y organisasyon o kumpanya o sekta. Marami rin ang nangangaral sa radyo at telebisyon tungkol sa relihiyon ngunit kung hindi man pagpapakitang tawang pinag-uugatan ay maling pagkaunawa naman sa Biblia ang binabandila. Kaibigan, ang pagbabago ay nagsisimula sa puso. Ito ang binabago ng Diyos upang pagalingin, palaguin at pagandahin ang ating kapaligiran. At tanging Diyos lamang sa pamagitan ng mabuting balita ang makapagbibigay ng bagong buhay na dulot ng pananampalataya kay Kristo. Alam ko na para sa ibang tao ang ganitong konsepto ay makitid at mababaw na pananaw. Ngunit ito po ang nasusulat na katotohanan sa Biblia at hindi po natin may tatanggihan. Kung kaya't kung Biblia po ang pag-uusapan, kung ang bawat isa sa atin ay naghahanap ng katotohanan, lumapit tayo sa Panginoong Jesus. At alam mo, marahil ang iyong puso ay pagod na pagod na sa mga pang-araw-araw na suliranin sa iyong buhay, na minsan siguro iniisip mo, saan ko kaya matatagpuan ang kapayapaan ng isip at kalooban? Ibigan, kung malalaman mo lamang ang pagmamalasakit sa iyo ng Diyos ng Biblia, kung gaano kanya inibig, marahil ikaw ay luluhod ngayon sa pagsamba sa Diyos. Kailan mo ba nagawang kausapin ng Diyos? Kung hindi pa kaibigan ng sandaling ito ay para sa iyo, lumapit ka sa Kanya ng may tunay na pagsisisi sa iyong mga kasalanan. May pagpapakumbaba at may pagbabalik loob. Lumapit ka kay Jesus, kaibigan, na iyong tagapagligtas.